Creo que ya bebí más de lo que debí. Por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí. Todo tiene tu nombre, se me parece a ti. Una voz en mi mente dice te lo advertí. La foto que subiste ya la vi. Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste de celular. Ojalá todo fuera un sueño para despertar. Nunca te pienso cuando estoy en el balso. Aquí estoy otra quiero ir todavía. Ya van a cerrar las puertas de la barra, pero yo quiero pedir mi último trago. A ver qué puñeta más con mi vida yo le hago. Cuatro de la mañana y ando solo dando vueltas por condado. Es que olvidarte a ti parece no acabar. Como pique le gritan ya que está en el medio del mal. Parece que tu nombre en mi corazón se va a tatuar. Bueno, que tú ya te olvidaste de mí. Todo tiene tu nombre, se me parece a ti. Una voz en mi mente dice te lo advertí. La foto que subiste ya la vi. Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste acá de celular. Ojalá todo fuera un sueño para despertar. Nunca te pienso cuando soy en el balso. Aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar no me quiero ir todavía